บุ๊กทูสี่สิบห้า patruzeci și cinci 45. ที่โรงหนัง la cinematograf La cinematograf. เราอยากไปดูหนัง vrem să mergem la cinematograf Vrem să mergem la cinematograf. วันนี้มีหนังดีฉาย astăzi rulează un film bun Astăzi rulează un film bun. หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ filmul este nou Filmul este nou. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ unde este casieria? Unde este casieria? ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Mai sunt locuri libere? Mai sunt locuri libere? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Cât costă biletele de intrare? Cât costă biletele de intrare? หนังเริ่มกี่โมงคะ când începe reprezentația Când începe reprezentația? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ cât durează filmul Cât durează filmul? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ se pot rezerva bilete Se pot rezerva bilete? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง vreau să stau în spate Vreau să stau în spate. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า vreau să stau în față Vreau să stau în față. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง vreau să stau la mijloc Vreau să stau la mijloc. หนังน่าตื่นเต้น filmul a fost captivant Filmul a fost captivant. หนังไม่น่าเบื่อ filmul nu a fost plictisitor Filmul nu a fost plictisitor. แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ dar cartea aferentă filmului a fost mai bună Dar cartea aferentă filmului a fost mai bună. ดนตรีเป็นอย่างไร Cum a fost muzica? Cum a fost muzica? นักแสดงเป็นอย่างไร Cum au fost actorii?